Azken urtetan, gaztek gehuag eta habo denboa egaiten die ordinagailu edo telebistaen aitzinean eta osagari saileko arenkoak agertzen aidea. Azterketa esberdinek jakusten die eskoletan dien haurek nekeziak badutiela, sobea denboa egoiten dielakoz pantaila esberdinen aitzinian. Hoi bai estatu deiku, maialen torre psikologoak. Horain, ikerketa batzuek, ikerketa sientifiko batzuek, frogatzen dute pantailek eragin bat dutela uh, eh, ajeta mailan, mintzamena uh, eh, garatzeko uh, eh, ahloan, aheman sozialetan, orain baditugu emaitza uh, batzu hori frogatzen dutenak. Beraz, gaizen kambiatzeko mementua da eta hortakoz proposatzen da hamar eguneko dejafiua. Odile joengaz, sedian jamailia sibiuan. En fait, l'enfant change de comportement à partir de 10 jours. C'est-à-dire que s'il prend des habitudes de vie, il va plus facilement les garder au bout de 10 jours. Donc c'est pour ça que nous, on voudrait accompagner ces écoles, justement pour pouvoir proposer des activités, et des animations à destination des parents et des enfants à travers euh, tout un programme d'activités. Uxantxak kambiatzeko dezafio proposatzen da, eskolan eta etxen jarraikitzeko. Hots, jakasle eta etxekuak mobilizatuik dia hamar egunez, animazio hanitxe proposatuko da, pantailek ustendien likiain betatzeko.